wat in jou eh, gedagtes opkom, van, o ja, ek was hier, o ja, ek was daar, toe daar die plaat gespeel het, en jy het het met iemand gedeel, gewoonlik aan een persoon, of, jy weet, uh, jy was by jouself gewees, maar daar was een speciale oomlik. Dit is die waarde van muziek, Memories are made of this, sê Dean Martin, en ons is elke vrijdag hier met treffers van Toeka tot nou, om vir julle memories te maak, en om julle in die naweek lijm in te speel. So, vandag weer een normale uh, speellys, daar is nie thema aan nie, daar is niks nie, daar is net eh, een uh, klompie lekker muziek, so ons gaan nie tyd mors nie, kom ons kyk hoeveel kan ons inkryk, soveel as moendlik, ne? En ons gaan somme met die eerste ene, kom ons maak dit die Olsen broers. Die Olsen broers, um, hulle was een Deense rock pop muziek duo, gevormd dier broers Jorgen, hy is geboor op 15 maart 1950, en Niels, of althans hulle het om Noller genoem, ne? Olsen, geboor 13 april 1954, albei van Odense, wat uh, Eurovisie Song Contest gewen het in 2000. Hulle het uh, hulle eerste groep, The Kids, gestig in 1965. Jo, so hulle was in 2000 nog actief van 1965 af, is 45 jaar later, toe het hulle opgetree as The Kids. Um, by die Eurovisie competitie, The Kids het opgewarm vir die Kinks in KB Helen in 1965 en hulle eerste enkelsnit in 1967 uh, vrygestel. Hier is hulle nou op ons draaitafel en hulle sê Fly on the wings of a love. Kijk, ons hoor hoe klink dit. was hy, die Olsen broerkies, en dit was beslis nie wat ek in gedachte gehad het nie. Ek dink ek het gedink aan the wings of a nightingale, of, of, of on the wings of a snow white dove, of so iets, maar in elk geval, elke dag hoor mens ander songs, en <laughs> hierdie een was vir my een surprise gewees. Ok, nou die dochterkie, wat sê, die wereld is so groot, Emilia Rydberg, uh, ook bekend as Emelia Mitiku, Mitiku, ja, of meer eenvoudig net Emelia. Sy is geboor op 5 januari 1978 in Stockholm, Swede, en sy is een Swedse popmusiek sangeres en een soul sangeres. Uh, eh, uh, haar 1998 treffer Big Big World is nummer 1 in verskye lande en dit was ook al grootste treffer gewees, ek kan nie dink aan enig iets anders wat sy gesing het nie, maar kom ons luister om, hoekom nie, het is een genotvolle liekie, Big Big World, Emilia. It's not die ene het nou weer een technische foutkie. As ek om begin speel, spring hy sommer recht hier naar die middel toe, en dan hier na by die einde, dan spring hy weer so eentje, en uh, uh, iemand het die uh, eh, platenspeler gestamp, jy weet, seker terwijl hy opgeneem het, want <laughs> hy is baie korter as wat hy uh, wees. Hy wees 3 minuut 34, ek denk ek het om onder een minuut gespeel. Maar in elk geval, so leer mens, ek moet om delete, ek maak een nota, Emilia, Big Big World, delete en kry vir jou beter opname. Right, ons trek nou by Dallas. Wie is Dallas fans gewees? Audrey Landers, gebore Audrey Hamburg, uh, eh, 18 juli 1956, Amerikaanse actrice en sangeres, vooral bekend vir haar rol as Afton Cooper in die televisiereeks Dallas en haar rol as a Val Clark in die film a rolprint weergawe van a chorus line. Onthou jylle daar ene ook. Nou ja, Landers is in Philadelphia, Pennsylvania gebore. Uh, sy is die eerste keer opgemerk met a country liekie wat sy op 12-jarige ouderom geskryf het en uitgevoer het. Gedier na haar tienerjare het sy op a dagdrama somerset opgetree en muziek aan Juilliard School in New York studeer, terwyl sy sielkunde aan die Universiteit van Columbia gestudeer het. Haar rolpend de debiet kom in The Tennessee Stallion 1978 saam met haar sister Judy. Ons luister na Audrey Landers en hier is een wat ek gehoor het, uh, eh, Hanlie het om eendag gespeel en toe like ek kom en toe vraag ek vir sy met my al die details geef van die liekie, dit is een van 1983, en is Audrey Landers, en uh, dit is A Little River.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 So sy is nog steeds bedrijwig. Ok, ek sien uh, Johan Kool, ek denk hy is, wat, wat is het uh, van Kraaifontein wat hy is, hy het vir ons sommer uh, uh, intro, intro uh, banners gemaakt en uh, ek sien daar een radiokie, maar hierdie radiokie kom saam met Noag uit die ark uit, is so ou radio, en dan staan daar net boe, Ludwig on Air, en dan sê sy, eh, dan sê hy, geluister gerust, na treffers van Toeka tot nou, aangebied, dier Ludwig Venter op Dramkat Radio, sê oor daar, en sovoorts, en, uh, ja, maar, uh, as ek reg onthou, het ons precies so radiokie gehad, uh, my maal het een groter een in hulle kamer gehad, uh, ek en my broer het hierdie ene keer in ons kamer gehad, en uh, dit was in die laat vijftiges, daar rond, was daai die inding gewees. En dan, Letty, jy is op die lucht, <laughs> jy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, en uh, sy het ook van Dallas gehou, nou jy sê, Letty, dan moes jy seker uh, 7 of 9 jaar oud gewees het daar die tyd, want uh, dit is lang terug, want uh, hy was wat in 78, denk ek, was Dallas op die kassie gewees. En, uh, ok, sy sê, groete aan amal wat saamluister, so amal wat saamluister, jylle het een boodskap gekry vandag, en dit kom van Letty Weers, daar van Kempton Park. Um, en dan, wat het ons nog? Hier is Louisa Heinz Meijer van Kroonstad, sy is ingeskakeld, en sy sê, sy sien uit na die program en sy sê, jap, uh, sy stem 100% my saam oor raai wat ek gesê het van die memories wat dier muziek wakker gemaakt word. Ja, is so waar, ne? Um, uh, eh, eh, ek hoop jy geniet vandagse program ook. Uh, hier het ons, ja, Johan Kul, hy is uh, ook ingeskakeld en hy luister saam. Dankie vir hy uh, embleme, uh, Johan. Uh, dit is, uh, um, mens kan het sommer gebruik in die toekomst ook. Ek denk ek daar in een koppie en dan gaat ek om vir myself hou. Maar right, ons kom nou by, jylle ken om, die vannigste muis in die ganse Mexico. Speedy Gonzales. Speedy Gonzales geskryf dier Buddy Kay, Ethel Lee en David Hess in 1961 en in 1962 as a, a Seven Single. Nou, Seven Single is a solo, a klein plaatje wat jy gewoonlik op 45 spoed gespeel het yeah. Ja. en <laughs> op die charts in Amerika gehelp dier Pat Boone na seste posiesie op die Billboard Hot 100. Dit vat om gedoen te word hoor, om tot die seste te stuig in die Hot 100. En dit het vir 13 weke daar geblei. Dit vat ook om gedoen te word. Baie van hulle sikkel om een week daar te blei. Die vrouwelike stemmetje op die plaat, jylle sal om hoor, die <laughs> la la la la la, ek het nie eens probeer om op die toonhoogte vir julle te sê die la la la la nie, maar is gedoen dier Robin Ward, en uh, eh, Pat Boone sy rechte naam is Charles Eugene, so waar die Pat vandaan kom, weet nuchter alleen. In 1934 is hy gebore in Nashville, Tennessee en was gedurende 1950s en vroeg 60 baie bedrijf in die, eh, bedrijwig in die muziekwereld en het uh, soms met Elvis meegeding op die uh, speerluiste. Nou uh, ja, hy syng vir ons die Speedy Gonzales, en uh, ja, ek dink terwijl hy dan hier is, gaan ek vir hom somme Pearly Shells ook laat doen.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 When I see them, my got more left over for each star that twinkles in the blue early shells from the ocean shining in the sun. was hy Pat Boone en hy was ook bekend net soos Roger Whittaker vir sy fluitvermoe, soos jylle daar gehoor het, uh, baie goeie fluittalent. Right, die volgende ou is, uh, hy is geboor as Graham Pulleyblank <clears throat> en het later die verhoognaam Lee Graham aangeneem. Weet jylle van wie praat ek? Eh, dink gauw, en raai. Ja, kom ons gee die antwoord. En uh, hy, uh, toe hy begin een namaak het in 1968, was hy Lippie Lee, met <clears throat> seker, uh, jo, uh, eh, sy liekie wat allemaal seker ken is Little Arrows, is in uh, 1939 in Eastbourne in Engeland gebore en sy grootste sukses was maar Little Arrow gewees en uh, op sy beste nummer 16 op die Billboard Hot 100 wat eindelijk baie groot prestatie op zichzelf is ook, soos ek net nog gesê het. Hy is nou wel sêke so 84 jaar oud. Uh, Leapy Lee en uh, ja, uh, ok, uh, uh, hulle sê hy is in een mindere mate in die muziekwereld betrokken, maar leef hy nog? Ek weet nie, ek is nie so seker nie. Leapy Lee Maar in elk geval, ons gaan twee van sy liedjes speel. Die ene is Little Arrows en die andere is ook Little, Little Something. Little Yellow Aeroplane. Jep, jylle draagraai. Kom ons luister na Lippie Lee met daar die twee liedjes van hom. Sy twee treffers. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming Met someone, but the question is at eh, who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little bit.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 as hy so waar ne, as die liefde by die deur inloop, dan loop die speelgoed by die ander deur uit. Daar is nie tyd vir speelgoed nie, jy het een nieuwe speeldingetje gekry. En uh, ja, jy is verlief. Oeh, is een lekker gevoel ne. Butterflies is wat hulle dit noem. Ok, ons is by McCully's Workshop ek nooit geweet nie, ek het uh, dit onlangs eens uitgevind. Hulle is een Suid-Afrikaanse psychedelische rockgroep. Hulle eerste album is vervaardig dier Billy Forrest op die etiket van True Town Records, waar hy in 1968 by True Town Plate maatskapie aangesluit het. Uh, eh, McCulley's Workshop het uh, baie populaire dikkie gehad uh, en dit is The Buccaneer uh, jylle gaan hom geniet, ek, ek meen jylle ken hom. Will I see you tomorrow? 16 men and I'll see the rest I won't beg, steal or borrow I won't beg, steal or borrow I heard the captain screech. Kallie's Workshop, Suid-Afrikaans, ne? Jo, ja, ek het het nie geweet nie. En daar is so een lui, een ring van een internationale treffer aan die liekie. Mens kan nie dink, het kom hier van ons eie uh, vloer af nie. Ok, en uh, Hanlie, jy is ingeskakel en ek stem hier 100% saam, ja. Die banner wat uh, uh, Johan Kool gemaakt het, ja, miskien moet ons om aanstel, dat hy ons uh, professionele uh, bannermaker word vir elke program waar hy is, vir ons elkeen uh, eh, bannermaker en sê, uh, die volgende program is iets van alles en dit is Kobus en Hanli en Kobus en Hanli. Ei, Andrei en Hanli, ek hou aan sê Kobus en Hanli, maar in elk geval, uh, Kobus en Hanli was een goeie sangpaarkie gewees, uh, en dan, uh, ja, jy sê, jy is ingeskakel, en jy luister saam, hy daar, sê Hanley, en nou natuurlijk, um, uh, sê elke week ingeskakel, of elke keer as ons uitsaai, dan is Hanley maar daar, dankie daarvoor, ons geniet jou, en ek hoop jy geniet ons, uh, die, ek, uh, het die iwers, het ek Francis de Jager, ek gaan haar speel, eh, maar nie nou dadelijk nie, ek, uh, sal om, ek sal om net nou op die draaitafel sit. Alhoewel, um, wie gaan ons na die volgende na luister, kom ons maak dit, ja, jylle het van hierdie ou, hy het ook gekom en gegaan, hy was groot met sy treffer, I'm too sexy for my shirt, en dit is Right Said Fred, Engelse popgroep wat in 1989 dier die broers, nou, ja, broers het ek nogal baie vandag, uh, ons het net nou die Olsen Brothers gehad, wat ons mee begin het, hier is die twee broers, uh, Fred en Richard Feberas, uh, eh, gevorm in 1989, hulle is vooral bekend vir hy 1991 liekie, I'm too sexy for my shirt, maar hier is hulle ander groot jene, en dit is Jo my mate, I'll tell you what I think I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round, cause you're my mate. And I will stand by you. You're my mate. And I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate. And I will stand by you, cause you're my mate. talk about you, cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you, cause you're my mate. drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you. daar sê, joh, dit is bagpipes wat julle daar hoor, wat so lawaai maak, en dit is die twee broers van Right Said Fred, joh my mate, wat hulle vir ons gesing het. Ok, ons kom nou by een familie, o, daar is families ook, ja, ek het die hele paar families en ek het die hele paar broers, en hierdie familie is die Partridge Family, hulle is een televisieprogram gewees wat geskoe is op een muzikale familie, The Castles, Nou ja, ek het die Kelsels is ook op die speelhuis vandag. Uh, van Amerika waar die ses kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die Likkie Indian Lake bekend gemaakt het. En uh, uh, twee van die acteurs in hierdie verhaal is self ook sangers in hulle eie recht, namelijk David Cassidy en ook Shirley Jones, wat uh, elk as uh, solo kunstenaar groot treffers die lig laat sien het.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 Selle van 1969 en dan die Kelsels se ander, die groot een wat hulle ook noem in die uh, Partridge Family se op, uh, opmaak en dit is die uh, Indian Lake. Ons gaan na die twee luister. Kom ons luister. Has become, has become such a wide and controversial symbol of pizzazz and a Broadway musical hit celebrated the whole thing. Now recreated... Gloria? <laughs> Gloria. now the cow sills with hair. Gloria, how have you been? She asked him why. Why I'm a hairy guy. hairy noon and nighty night night. My hair is a fright. I'm hairy high and low, but don't ask me why, cause he don't know. It's not for lack of bread like the grateful dead. Darling. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, streaming, flaxing, waxing. Give me down to there, shoulder length long. fleas in my hair. A home for the fleas, a hive for the buzzing bees. And this for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of life. As hy die Kelsels 1969, uh, die tweede ene was 1968, die eerste ene wat hulle gedoen het her, was 1969. Ok, ons is by nog een familie, hoekom nie? Susan, uh, eh, die, uh, sy was 17 jaar oud gewees, Susan Peskowitz, Uh, eh, toe ontmoet sy vir Jerry, uh, Terry Jacks in die middel van die 1960s, toe hy as een gas op die uh, nationale uh, tiener TV program Music Hop verskyn het, uh, waar sy gereeld opgetreed. Sy het uh, later uh, vir Jax benoem om haar op uh, ritmekitaar te begeleid vir haar levendige optredes. Hulle het die naam uh, The Poppy Family vir hulle optredes gekies. Nou Susan en Terry is in 1967 toe getrouwd en Susan Peskowitz het Susan Jax geword. Nou oké, okay, die een wat ons gaan luister van die Poppy Family is ook natuurlijk hulle heel beste en dit is Which way you going, Billy? Which way you As hy, jylle kan jylle oorloosie stel, is 5, 4, 3, 2, 1, is 4 uur, op die kop, so stel jou oorloosie, nou, dit is die rechte tyd daar, en dit beteken ons is precies halfpad met die program, jou tyd vlieg ne, time flies when you're having fun, soos hulle in Afrikaans sê, maar in elk geval, uh, die, die, die middel van ons uh, uh, uitsending, die is daar gewoonlik dan die funny spot. En nou vandag het ek een ou, hulle noem hom Pipe de Willeers. Hy het op Spiesens Plessie, het hy vertel van die baas se hoeners. Nou hang af <laughs> op wat er vloer van die gebouw jy werk, jy weet. Nou kom ons hoor, waar oor gaan die story? Pipe de Willeers, Spiesens Plessie, die baas se hoeners. Wat wat behoefte praat? <laughs> kan betekker ook een embarrasserende ding wees, nie? Toe ek nou kandidaatbesteeder was, dan is jy daarom nou niks. <laughs> Nou stuur hulle vir jou hier sal boere Jerusalem toe, en die enigste bevordering wat jy, jy sit op die dergste vloer, jy is redelijk hoog op. <laughs> Maar net wat die vloere aan betref. So het ons daar so gehad, eh, uh, om Ruben Nel, wat ons kredietbestuurder was. Moeilik was nou eindelijk een makkelike woord vir hom gewees. As hy jou roep, daar raak jy net daar hardhoorend en jy kry ook soma epileptische aanvelde en goeders. Jy weet net dat jy moet wegvat, jy nie in sy kantoor hoef in te gaan nie. So op een ochend, vroeg as ek daar, sêke so by half acht die ochend, die lady telefoon En hy hy hy het vreeslik vinnig gepraat en baie die mekaar. En omdat jy so op jou senuwees is vir hom, hoor jy ook nie lekker nie. Hy, ek en hy, sê, kom eens dan. En ek is aan na hom toe. Hy sê, my ga jy op my jaar driejaarse vloer aan, meneer, dan weet jy, dan kan jy so en soos leer as. Ek sê, excuse meneer. Hy sê, kom maar gaan. <laughs> En ek is terug na die tafel toe. En ek trek my baadjie aan. Want kyk, as jy na die 33ste vloer toe gaan, dis waar die hoofmanne oor 100 sit, die main move. Main kitte. Die main move sit daar. Dan moet jy baadjie aantrek. Ek het later uitgevind, dit is in case hulle jou veierig, hy is maar recht af by die lift, jy hoef nie weer terug te kom nie. <laughs> Nee, baie dit loop. Jy hoef nie baie dit loop al nie. Gaan sommer reg gaan. Nou trek ek die baadjie aan man my gister. Nee, nee is gelap, né? Nee. Drie stukkie. so wat takel alles in. Takel suikie met 'n rooi hemp, ag, wit hemp en 'n rooi taaitjie. Ek lyk te dierbaar. Nou kom ek al boe, en die meneer Libbe, verskrikkelike gentleman, maar vat niks in ons is he. Kijk, een man met jou saak stel, en dan moet jy loop. Want dat is bijwerk. Nou is ek daar op, en toe ek al boe kom, toe is het amper soos die slag wat Jonah op die beach geland het, toe staan daar daar met skare mense. <laughs> maar ek sien toe, dis een klomp bestuurders. Hulle is al bestuurders. Ja van takke in die bank. Hulle is daar, en die groot baas, die is ook daar. Maar ek kyk net so vannig, want nou gaat soek ek een leer. En hier sit meneer Libbe sy sekretaris en Maria. Ek sê vir haar, Maria is meneer Libbe hier, ek hoop toe sy sê nie, want hy is hier nie. Want ek moet iets gehaald, en ek weet ook nie lekker wat hier. Nou, ek bouw denelijk, want ek is pas naam nou, nou nekies gelap, nou is ek net so hier om die deur klop sy nie sê. Hoor my die lange. Hy sit achter die lesenaar net so. To hy my sien, hy vlie net so. Kom sit! Ek klik dadelijk. <laughs> Man, jy libbe, dink, ek is een van die bestuurders wat gauw kom dag sê. Kiek, jy gezicht is vir my half bekend. <laughs> maar hy weet nie, hy weet nie, ek is een hoene, Hier onder op die derde vloer. Dat is een leerkom, Wat net een leerkom, zoek je maar gezicht, je lijkt van bekend. Hij dacht, dat is nou bestuurder wat net van hem kon zeggen. Nee, laten we gaan in. Hij zei, go <laughs> ik zie niet. meneer. Ik ga nou zitten, ik eigenlijk nou weer wij. Hij zei, kan ik even een beetje thee krijgen? Ik zie nee. Hij zei, ik weet, jullie het nou net thee gehad. Hij zei, maar gaat het goed? Ik zei, ja, gaat uitstekend. <laughs> nou weet ik niet meer wat ik nou te niet. Nou kijk, hij van mij, ik kijk voor hem, nou zei ik voor hem, ja. <laughs> hij zei van mij, dat is zo. <laughs> Dat zei voor hem, en nou gaat het met meneer. hij zei, dat gaat met mij prachtig bij goed, jong. Met jou ook? Nee, ik zie dat gaat dan goed <laughs> Kijk, ik wil later zo. Hij staan. Dan praat mij maar nog nooit van de vorige dunning. Zij en jij zei dat is zo. <laughs> ik zei dat is niet zo. Nou, dankjewel. Ik moet nou die leer vragen. Maar hoe ga ik nou <laughs> veroveren leren? En <laughs> die man denk ik is nou een bestuurder. Hij gaat achterkomen, ik is een <laughs> en dan gaat hij nou slecht voelen. Wordt die bezigheid, Ik zei, meneer Lebbe, hij zie ja. Ik zei, meneer, die zo'n leer al gezien niet. Wie is zijn oer raak soos een dooie snoek sing. <laughs> Hy klik toe. Dis een hoene. Wat amper thee gedrink het hier by ons. <laughs> En ons het daar boorde met die naam van Johannes. Hy sê, man, maar hou sy pauze hoor. Kijk, is een vriesek oud gentleman. Hy sê, ou Johannes was nou net hier gewees. En hij pak leers hier afgevat. Ik denk, ik zie bij dankie meneer een lekker dag verder wordt, <laughs> maar ik ga daar drie vloeren met die luft af. Maar ik kom maar onder. En zit die ander, mijn makkers, alle kandidaatbestuurders. Ik zeg, boys, jullie zijn een telly. Nee, hebben we gehad, ik heb samen op thee drink. Hij vraagt naar mijn welstand. Maar nou moet ik nog wel, die andere moeilijke man gaat zeggen, ik weet niet waar hij leren is. <laughs> Hy loer net so aan, hy sê vir my, wat sê my, wat sê hy lekker? Ek sê vir my, lippe sê Johannes, waar hoog, jy goed die afbrengen, wie maar nie. En dan loop hem. Ja, dis hoe dit in die corporate gaan, ne. Jy is een hoener of jy is een baas. En, uh, en uh, die twee meng ons nou glad nie uh, ek, ek, ek onthou het tyd daar toe ons nog in Kartenwil, uh, Kartenwil gebleid, op die myne, by voorbeeld, as die skofbaas en die mynkaptein saamgevang word, dat hulle saam een dopie vat daar in die kroeg, dan kan hy gefeier word, die uh, ou waar die mynkaptein is. Kan dit so wees, my wereld, kan jy glo, uh, dat het stand Eh, so een groot rol speel. Oké, okay, dit was Pipe de Villiers met Species Plessie. Ons stap aan, ons kom nou by Erik. Onthou jylle vir Erik? My wereld, ja man, hy is in 8, 8 mei 1940, is hy geboren en hy is oorlede in 1985. Huh? 1940 tot 1985, o, dit maak om 45. Shame uh, dit was bloedjonk, o, ek, ek dink hy was moos in een motorongeluk, ja. Uh, ek praat van uh, eh, Erik Hillard Nelson, wie, wie anders is dit? Ricky Nelson. Hy was een Amerikaanse popster, muzikant en sanger, liedjeskrijver. Nelson begin sy vermaak uh, loopbaan in die 1949 en speel homself in die radio sitcom reeks The Adventures of Ozzy and Harriet. Uh, in 1957 neem hy sy eerste solo op, debuteer as sanger op die uh, eh, televisieweergave van die sitcom en hy stel die nummer 1 album uh, met die uh, titel Riki, stel hy vry. Nou Nelson en <clears throat> Sharon Kirsten, Kristen Harmon is op uh, 20 april 1963 getrouwd en um, in december 1982 is hulle gesky, hulle het vier kinders gehad. Ons luister na hierdie eindste, Ricky Nelson, of Eric Hilliard Nelson. Uh, ons luister na hom, en die plaat wat ons hoor is, ook weer een little in die titel, en dit is Poor Little Fool van 1958. Lekker luister, hier kom hy. MUZIEK devil eyes. She'd hold me close and kiss me, but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. She cared for me and that we'd never part. And so for the very first time away my heart, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. Oh, yeah. I was a fool. Oh, yeah. The next day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little fool. Oh yeah. Nelson, Poor Little Fool, 1958. Ja, ek sien Jan Poel is ingeskakel, hy luister saam en hy sê, hey, dit is nou die type muziek wat hy like, hierdie, dit is ons jare sinne, en dit is ons muziek, en ons geniet het. En uh, ja, ek sien hy noem, dat Letty, uh, daar van uh, Kempton, uh, sy is ook van uh, Alexander Baie, dit is nies, uh, Letty, wat is jou antwoord daarop? Uh, <laughs> vertel ons, dat ons ook meer kan uitvind. Uh, Letty, we weers daarvan, uh, wel, op die oomlik, Kempton, en uh, Jan sê, jy was ook van uh, Alexanderbaai. Nou vertel ons, wat, uh, hoe, wat is die connotatie? Wat gaan daar aan? Hoe kom jy ons nog nooit vertel nie? Hierdie program, of hierdie stasie, het so baie, uh, Alexander by luisteraars, uh, eh, juist omdat die grootbaas van die stasie, Rudolf, hy is van daar. Hy is van Alexander en al sy maats en vriende en hulle skakel dageliks in en hulle het nou al ons groot vriende geword en uh, ons een groot familie. Ok, die volgende groep op die draaitafel, Equa, Equa, is het Deens Noorse Europopgroep, vooral bekend van 1997 enkelsnit Barbie Girl. Die groep is in 1995 Kopenhagen is waar hulle gestig is en het in die uh, laat 1990s en vroeg 2000s internationale sukses recht oor die wereld behal. Die groep het drie albums vrygestel, uitgereik, uh, Aquarium in 1997, Aquarius 1998, in 2000 en Megalomania Megalomania in 2011. Die groep het na raming 33 miljoen albums en enkelsnitte verkoop wat hulle een winsgevende bedrijf, die winsgevendste bedrijf uh, Deense groep ooit gemaakt het.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 Um, Bobby Gull van Aqua, wat ons na geluister het. Ja, ok, so dit is my skuld, ok, ek het, ek, ek het verkeerd gelees. Ek sien Jan sê, nee, nee, nee, nee, nee, hy het nie verwijs na Letty nie, hy het verwijs, hy het vir Letty gesê, dat Johan Kool is ook oorspronkelijk van uh, uh, Alexander Baai. Hy het nie gesê Letty is van daaf nie. En Letty het uh, vannig geproclaim dat sy nie van Alexander Baai is nie. Sy sê sy wens sy was. Ok, so ok, dit is my fout daai. <laughs> Ek het verkeerd gelees. Uh, hy het gesê hy, hy het gesê Letty, hy is van Alexander uh, Alexander Baie. Ek het gedoog, hy sê, Letty is van Alexander Baie. Uh, Champions maak ook foukies, The Proclaimers. O, ek het nou net gesê Proclaim. Sy Proclaim, dat sy nie vandaar is. Nie. Nou, die Proclaimers is op die draaitafel, en hulle is die mense, wat hulle, die, die, die liekie, wat hulle gedoen het, is, I'm gonna be, is ook het broers, is een tweelingbroer eindelijk, I'm Gonna Be 500 Miles is sy ander naam, is een liekie wat geskryf is dier uitgevoer dier die Scotse deel The Proclaimers en wat vrygestel is in as die eh, hoofsnit van die album Sunshine op Leith in 1988. Die liekie bereik nummer 11 van die UK singles en met die uh, eerste vrystelling daarvan het het uh, eh, en het sedert dien hulle gewulste liekie wereldwijd geword. In 2007 het die proclaimers die liekie saam met die Engelse komediante uh, eh, Pieter Kay en Matt Lucas opgeneem vir die Britse, Britse Comic Relief liefdadigheidsorganisatie. Nou, ja, jylle, da, daar waar hulle hierdie liekie sing, moet julle die skare gaan kyk. Dit is vrees aan jaand. Ek sal nie voor die mense kan sing nie. Uh, ek sal so bang word uh, as soveel mense na my staan en kyk terwijl ek op die verhoog, maar hulle het die hele crowd net so omgeswaai om saam met hulle te wees. Hoor net die enthousiasme van hierdie luisteraars of skare dan, wat na hulle gekyk het op die verhoog. Dit het amper soos Woodstock gelijk en hulle die proclaimers doen vir ons die ene en dit is I Wanna Be of 500 Miles as hy ook bekend is. Greenland. Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heaver next to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing old with you. And I am gonna would walk 500 mense, die mense is opgewerk. Ek sê jou, um, as hulle sê enkoor en jy gee nie nog een liekie nie, gaat hulle die verhoogstorm, so jy beter luister as hulle praat. En uh, ja, ek het die getseer van hulle aan die einde daar, het ek by verre kort geknip, anders te, uh, gaan ons tot die einde van hierdie program hoor, hoe hulle handen klap en skree in. In elk geval, dit was die proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Ons kom nou by a, a, wat is hulle, noem hulle a Nederlandse popgroep in 1981, baie gewild was in Europa en in eh, die Verenigde Koninkrijk, die Verenigde Staten en Australië. Die groep wat uitsluitlik bestaan uit ateliersessie muzikante, Nou wat is dit? Wat is een sessie muzikant? Ek het het al paar keer verduidelik en dit is mense wat, hulle sit maar aan een kant. As jy een liekie het en jy het nie begeleiding nie, dan sê hulle, oké, okay, wat is jou liekie? Uh, hoe klink hy? En dan speel hulle vir jou. En so, hulle is sessie muzikante, hulle is beskikbaar om eh, jou groep te wees as jy optree by hulle. Uh, nou, uh, ja, hulle is onder leiding van Jaap Egermond voorheen van Golden Earring. Uh, hy het medley opnames gemaakt wat so getrouw moendlik in oorspronkelike treffersliekies was en hulle saam te voeg in a, eh, met een gemeenskapelike tempo van deurlopende ritme. Nou, Stars on 45 doen vir ons so een medley van oud treffers op hulle album en hierdie ene sêle is dier die Stars Sisters. Kom ons luister, een lekker, lekker ou ene en uh, met een lekker liekies op. So nabij is moendlik aan die oorspronklik Lekker, lekker, Stars on 45 en dit was The Star Sisters. Hulle het soveel verskillende uh, medleys wat hulle doen en amal is uh, treffers. Ek sê jou, dit is uh, lekker om, uh, as ek uh, wil, as het nog platentijd was, so ek die reeks gecollected wat uh, door hierdie mense Stars on 45 gedoen word nou, hulle het gesê, hierdie ene is dier die Star Sisters, en ek dink amper hulle die Andrew Sisters probeer namaak, ek is nie seker nie. Ok, ons is nou by uh, ou, um, Jimmy Hugh Loden, uh, ek wil net noem dat in hierdie hutte wat ons nou op die oomlik beleef hier in Kimberley, ek sê, ek sikkel om asemtaal, so warm is dit hier, en jylle sal my nie glo nie. Ek het verochend uh, eh, in die son het ek uh, so, uh, ja, ek dink is 30, 30 bome geplant. En die bome wat ek geplant het is, uh, hulle noem het die Bahinia purpuria en uh, beter bekend as Camel's Foot. Uh, hy die prachtigste blomme. Ek het 30 van hulle geplant vir oogend. Eh, maar eh, kom, kom ons praat nou maar liefst die waarheid. Ek het hulle in bakkies met Uh, ek het hulle saaikies geplant. uh, <laughs> ek het laas jaar het ek ook een klompie van hulle geplant en ek sit moet seker by die 20 van hulle. Hierdie jaar het ek die meer saad geoes van myne en uh, ek het nog een bak vol saad hier so, en ek wil hulle graag allemaal plant. Hy is vir my so prachtig, ek wil uitdeel, la elke woord so boom in sy jaar te hee. Gaan soek hom een bykie op, hulle spel het B-A-I-H-I-N-I-A Bauhinia Purpuria uh, eh, prachtige blomme wat die boom het, en hy blom verlanger is, 2-3 uh, eh, dae, soos meeste van die bome die is daar doen. Ok, uh, maar soos ek sê, ek het gecheat, ek het die bome geplant, maar hulle word tot 15 meter hoog, hierdie bome. So, dit is nie die bome self wat ek geplant het, nie, is nie die saaikies. Ons stap aan, en soos ek sê, die Jimmy Hugh Houden, Louden, uh, eh, hy was geboor op 1 mei 1928 en is oorlede op 22 februari 2016. Eh, was bekend as Sonny James. Hy was een Amerikaanse country sanger en liedjeskrijver wat vooral bekend was vir sy 1957 treffer Young Love. Hy is een Southern Gentleman, is hy genoem, uh, oor sy aangename maniere. Ons luister Sonny James en die liedje natuurlijk Young Love 1957. They say forever, boy and girl, they're just one love in this world. And I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place. Hey, Young Love en dit was in 1957 wat hy die plaat opgeneem het. Joy Schwertli daar van uh, Amerika in die dorpie wat genoem word Surprise. Jy is ingeskakel. Dankie Joy. Uh, jy raak skaars dees daar. Uh, eh, jy moet meer van jou laat hoor en uh, jy was altyd ons heel, heel beste uh, luisteraar gewees. Ek hoop jy het van die spot gevang, want dit is jou ginsteling groef en uh, ja, uh, dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy saamluister, jy sê jy geniet die muziek. Right, nou plaaslik, baie plaaslik, ek sê altyd, sy is ons uh, country sangeres en ek, as ek sê ons, dan praat ek van uh, wel, die radiostasies en, en dit is Francis de Jager, uh, sy is daar van Springs en uh, sy is een country sangeres wat uh, baie mooi liekies doen. Dit is uh, die een wat ek nou gaan doen is een van haar groot groot treffers wat sy uh, al, uh, wel dit is die eerste een wat ek al hoor sing het so ek hou baie van hom Red River Rosie Francis de Jager van Springs kom ons luister na haar weer o sy het prachtige haare ook jylle moet die haare dos sien van haar. Het is recht achter, is het tot onder die, uh, tot onder die, uh, jawel, uh, jy weet, het <laughs> uh, is uh, uh, by haar boobene. Um, ehm, Frans is die jager, red rive, Rosie, prachtige liekie, hier kom sy. MUZIEK Slager daarvan Springs, baie mooi gesing, Red River Rosie, een van haar groot groot treffers, wat uh, sy aan, uh, dit is amper, mens kan sê, dit is haar signature tune, daai ene. Right, eh, hallo uh, Jannie, Jannie Mostert, daar, daar van Warden, jy is ook nou ingeskakel, uh, welkom by die program, en geniet die rest daarvan, daar is nog uh, goeie 18 minuut, oor, so ons gaan uh, nog lekker lekker muziek hee, ons gaan volgende luister na Tanny Tanny Virginia Lee en sy is gebore as uh, Virginia de Jager in Port Elizabeth, Suid-Afrika bekend as Suid-Afrika's singende liefie, uh, The Girl with the Golden Voice, Suid-Afrika's Queen of Song, Suid-Afrika's vrouwelike Jim Reeves en Suid-Afrika's First Lady of Song en Jenny Jenny is ook uh, een van haar pet names wat sy in Zuid-Afrika dra. Uh, sy was Zuid-Afrika's topverkope vrouwelike opname kunstenaar van die laat 50er, 60er en vroege 70s. En uh, sy was die eerste vrouwelike Zuid-Afrikaanse uh, sanger wat een gouwe skyf ontvang het vir die equivalent van uh, miljoen verkope vir haar treffer Goodbye My Love Nou, sy het uh, dit opgevolg met haar tweede uh, eh, gouwe skyf, slechts 7 maanden later, en dit was mos uh, Darling It's Wonderful. Nou, ek gaan laat sy vir ons twee liekies sing, Virginia Lee, ons oh, luister eers na aan die einde van die dag, baie, baie mooi melody in daar die liekie, en dan gaan ons luister na Virginia Lee sy, Mr. Fire Eye, is een grote vaak gewees. Virginia Lee, hier kom sy. As the song the fire eyes. From the start you stole my heart, not just part but all my heart, Mr. Fire Eyes. I'm up and down like a clown, running round and around over you.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 Sy was Virginia de Jager geweest. Uh, oh, ek wonder, uh, ek nou net Francis de Jager gespeel, ek wonder Virginia nie familie was nie, want dit, dit is ook een country wat uh, Virginia gesing het. Ons stap <laughs> aan en ons kom nou by die Ames Brothers, ek het moest gesê, ons het klompie broers vandag op die uh, speelboord, speelboord, playlist. Hey, die Ames Brothers, hulle was een Amerikaanse sangkwartet, so true, true, true to someone like you. say you love. each other Sure as heaven's above We were meant for each other you say you love me too. En so bekryp die tyd ons. Uh, jong, Hanlie vraag my nou een vraag, ek het het nie eens achtergekom nie. Uh, ja, die volkie wat so in die achtergrond vluit hier so. Ek sit in my man cave, dit is my studio uh, en hy is plante, ek so sê, my lessenaar, op my lessenaar alleen is aantrend 9 plante, en dan oorals in hierdie mankuif, is het net plante, plante, plante, uh, delicious monsters, uh, die waksblommiekies, uh, rubberplante, daar is een vye, vye boom, of wat nie, fig leaf, en hoe hier soveel verskillende, daar is die prins van Oranje, uh, en uh, uh peace lily, daar. Maar in elk geval, sy vraag, wat sy volkie vlij daar in die achtergrond? Nou ja, ek sit met die deur oopie so, en uh, ek kom nou eers achter, daar is sy volkie wat vlij, en dit klink vir my, ek kan hom nou nie sien nie, ek kyk hier in die boom, hier net by die kant, en uh, ek neem aan, dit is either die kooksterkie, of nee, daar klink vir my meer, of dit die luister is. Nou, as dit die luister is, hy is een pes, ek hou nie van hom nie, hy, die bome wat ek vir oogend geplant het, ek verwag, as hulle beginne uitkom, gaat hy hulle afbuit en uitplik, jes, hy is allemaal stout, wie, uh, dis die olijf luisters, dis hy wat daar so vleid, ja, ok, <laughs> en uh, dan eh, een ander ding wat ek nog nie gedoen het nie, ek het vandag het ons uh, een van my gereelde luisteraars, daar van George, en uh, dit is Motti, de kok en Drew de kok. Hulle was al schoolkeise gewees. Ons het volgende jaar ons 55 jaar se uh, uh, reunie, 55 jaar terug was ek in matriek gewees, uh, dit wil sê 1970, en uh, hulle het toe seker al klaar 3 jaar uitgegaan, so hulle gaan al baie lang uit, maar hulle vier vandag hulle hevelikserdenking die 49ste ene. Baie geluk Drew en Motti de Kok daar van George. Ek is nie seker of sy vandag, ek sal haar nie kwalik neem as sy nie luister nie. Sy luister elke ander dag wanneer ek uitsaai, dan luister sy. So as sy nie vandag luister nie, uh, sy het rede. Hulle is bezig om die dorp rooi te verf. Daar in uh, George, baie geluk met julle 49ste, en eh, ek, soos ek verochend vir julle gesê het, ek dink, ek het so feeling, hier is bezig om een permanente verhouding te ontwikkel tussen die twee van julle. Ja, oké, <laughs> okay, julle moet een wonderlijke dag hee en bederf elk ander uh, op hierdie speciale dag vir julle ons stap aan, en soos ek sê, ons het nou net eh, die broers, uh, eh, Eims broers, geluister, wat you, you, you, nou hierdie ander, ek het net nou, toe ek begin het, het ek die Olsen Brothers gehad, hulle het iets gesing van The Wings of Love, ja, wat ek gesê, de, nee, dit is nie die een wat ek soek nie, uh, dit was een liekie wat ek per ongeluk opgesit het, maar kom ons luister na die Everly Brothers, en hulle sê On the Wings of a Nightingale, aha, is een liedje geskryf en gecomponeer dier Paul McCartney, kan julle groe, in 1984 en opgeneem dier die Everly Brothers vir hulle album EB. Dit is al wat die uh, album sy naam is, EB84. Dit was de, eh, wat Dave Edmonds uh, eh, vervaardig het, On the Wings of a Nightingale is die gewildste van die Dio'se liekies wat sedert 1970 opgeneem is en die finale Everly Brothers enkelsnit wat op die Billboard Hot 100 kaarte verskyn het. Ons luister na hulle, na die Everly Brothers en ons luister na On the Wings of a Nightingale. Muziek I'm traveling Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Hy mense, dit is hy tyd, he? Tyd is baas. Hy sê vir ons wat ons kan en wat ons nie kan nie. En hy sê vir my, ek kan nie verder nie. Ek, maar ek gaan uitspeel met twee liekies. Al is het op die tyd, daar is niemand na my nie. So ek kan een bietjie, eh, een paar secondes, een paar minuten oor my tyd gaan. Maar wees seker om hier te bly, ne? Moe nie weggaan nie. Rudolf is op om 6 uur en jylle weet, dit is altyd een lekker saamgesels, dit is altyd een lekker, uh, stuur jou versoeken so lang in na Rudolf toe, laat hy uh, jou, uh, hy sal verseker jou versoeken uh, uh, uh, speel en jou boodskappe sal hy vir die mense ook speel, as jylle voicemail los, anderste sal hy uh, dit lees, as jylle vir hom uh, dit uh, net stuur om uh, op, op, op skrif. Ok, ek sê vir jylle, baie dankie jylle, jylle geluister het, daar is een lekker naweek wat voorlee, jylle moet hom geniet, en jylle is nou in die mood vir hom, sondag gaan ons moet sondag uitspan, gaan ons uitspan, dan gaan ons die naweek weer afskut, en ons gaan recht maak vir die week wat voorlee, ek sê vir julle baie dankie, ek sê vir julle lekker aand vir julle, lekker naweek, en uh, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek speel uit met nog steeds broers, die Bellamy Brothers, I Need More Of You, en dan direct daarna die Brothers 4, hulle sing Marianne, Marianne, kom ons luister, uh, lekker naweek, bye! Bye! like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say. the tea. Leave your fat old mama home, she never will say yes. If your mama don't know now, she can guess. In the mail now. All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, sit in sand. Even little children love Mary Ann. Down by the sea seaside sipping sand. When she walks along the shore, people pause to greet. White birds fly around her, little fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my Mary Ann. Everybody! All day, all night, Mary Ann down by the seaside sipping sand. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside sipping sand. And when we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss my mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut, one for every palm tree and coconut. Don't rush me. All day, all night, Marianne. Down by the seaside, sit in sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sit in sand down by the seaside, sipping sand.